פרק ט' וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר עליהם, ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם. המשול בכם שבעים איש, כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם. את כל הדברים האלה ויית ליבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא. ויתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים וילכו אחריו. ויבוא בית אביו עופרתה ויהרוג את אחיו בני ירובעל שבעים איש על אבן אחת, ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, ויישא קולו ויקרא, ויאמר להם, שמעו אלי בעלי שכם, וישמע עליכם אלוהים. הלוך הלכו העצים, למשוח עליהם מלך, ויאמרו לזית, מולך עלינו. ויאמר להם הזית, החודלתי את דשני, אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים? ויאמרו העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם התאנה, החודלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים? ויאמרו העצים לגפן, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם הגפן, החודלתי את תירושי, המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים? ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו וצילי, ואם אין תצא אש מן האטד, ותאכל את ארזי הלבנון. ועתה, אם באמת ובתמים עשיתם, ותמליכו את אבימלך, ואם טובה עשיתם עם ירובעל ועם ביתו, ואם כגמול ידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם, וישלך את נפשו מנגד, ויצל אתכם מיד מדיין. ואתם קמתם על בית אבי היום, ותהרגו את בניו שבעים איש על אבן אחת, ותמליכו את אבימלך בן אמתו על בעלי שכם, כי אחיכם הוא. ואם באמת ובתמים עשיתם, עם ירובעל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבימלך, וישמח גם הוא בכם, ואם אין, תצא אש מאבי מלך, ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו, ותאכל את אבי מלך. וינוס יותם, ויברח, וילך בארה, וישב שם מפני אבי מלך אחיו. ויסר אבימלך על ישראל שלוש שנים. וישלח אלוהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם, ויבגדו בעלי שכם באבימלך. לבוא חמס שבעים בני ירובעל, ודמם לסום על אבימלך אחיהם, אשר הרג אותם. ועל בעלי שכם אשר חיזקו את ידיו להרוג את אחיו. וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי ההרים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויוגד לאבימלך. ויבוא געל בן עבד ואחיו, ויעברו בשכם, ויפתחו בו בעלי שכם. ויצאו השדה, ויבצרו את כרמיהם וידרכו, ויעשו הילולים, ויבואו בית אלוהיהם, ויאכלו וישתו, ויקללו את אבימלך. ויאמר געל בן עבד, מי אבימלך ומי שכם, כי נעבדנו. הלא בן ירובעל וזבול פקידו, עבדו את אנשי חמור אבישכם, ומדוע נעבדנו אנחנו? ומי ייתן את העם הזה בידי, ואסירה את אבימלך. ויאמר לאבימלך, רבה צבאך בצעה. וישמע זבול שר העיר, את דברי געל בן עבד, וייחר אפו, וישלח מלאכים אל אבימלך בית תורמה לאמור, הנה געל בן עבד ואחיו באים שכמה והנם צרים את העיר עליך. ועתה קום לילה, אתה והעם אשר איתך, וארוב בשדה. והיה בבוקר כזרוע השמש, תשכים ופשטת על העיר, והנה הוא והעם אשר איתו יוצאים אליך. ועשית לו כאשר תמצא ידיך. ויקום אבימלך וכל העם אשר עמו לילה, ויערבו על שכם ארבעה ראשים. ויצא געל בן עבד, ויעמוד פתח שער העיר, ויקום אבימלך והעם אשר איתו מן המערב. וירא געל את העם ויאמר אל זבול, הנה עם יורד, מראשי ההרים. ויאמר אליו זבול, את צל ההרים אתה רואה כאנשים. ויוסף עוד געל לדבר ויאמר, הנה עם יורדים מעם טבור הארץ, וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים. ויאמר אליו זבול, איה אפוב פיך אשר תאמר, מי אבימלך כי נעבדנו, הלא זה העם אשר מאסת בו, צא עתה והילחם בו. ויצא געל לפני בעלי שכם, ויילחם באבימלך, וירדפהו אבימלך, וינוס מפניו, ויפלו חללים רבים עד פתח השער. וישב אבימלך ברומה, ויגרש זבול את געל ואת אחיו משבט בשכם. ויהי ממחרת ויצא העם השדה, ויגידו לאבימלך. וייקח את העם, ויחצם לשלושה ראשים, ויארוב בשדה, וירא והנה העם יוצא מן העיר, ויקום עליהם, ויקם. ואבימלך והראשים אשר עמו, פשטו ויעמדו פתח שער העיר, ושני הראשים פשטו, על כל אשר בשדה ויקום. ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכוד את העיר ואת העם אשר בה הרג, וייטוץ את העיר, ויזרעיה מלח. וישמעו כל בעלי מגדל שכם, ויבואו אל צריח בית אל ברית, ויוגד לאבימלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם, ויעל אבימלך הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו, ויקח אבימלך את הקרדומות בידו, ויכרוד סוחת עצים, ויישאיה, ויישם על שכמו, ויאמר אל העם אשר עמו. מה ראיתם עשיתי? מהרו עשו כמוני. ויכרתו גם כל העם, איש סוחו, וילכו אחרי אבימלך, וישימו על הצריח, ויציתו עליהם את הצריח באש. וימותו גם כל אנשי מגדל שכם, כאלף איש ואישה. וילך אבימלך אל תבץ, וייחן בתבץ, וילכדה. ומגדל עוז היה בתוך העיר, וינוסו שמה כל האנשים והנשים וכל בעלי העיר, ויסגרו בעדם, ויעלו על גג המגדל. ויבוא אבימלך עד המגדל, ויילחם בו, ויגש עד פתח המגדל לשורפו ואש. ותשלך אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגולתו. ויקרא מהרה אל הנער נושא כליו, ויאמר לו, שלוף חרבך ומוטטני, פן יאמרו לי, אישה הרגת הוא. ויתקרהו נערו, וימות. ויראו איש ישראל, כי מת אבימלך, וילכו איש למקומו. וישב אלוהים את רעת אבימלך, אשר עשה לאביו, להרוג את שבעים אחיו. ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלוהים בראשם, ותבוא עליהם קללת יותם בן ירובעל.